вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці у сваім апошнім пасланні нацыянальнаму сходу і беларускаму народу александр лукашенко чарговы раз згадаў пра нацыяналізму як галоўную унутрыпалітычную пагрозу грамадству. Гаворка сёння такім чынам не ідзе пра ўвядзенне ідэалогіі якосці адной палітычнай партыі, грамадскай ці рэлігійнай арганізацыі, сацыяльнай ці этнічнай групы. Хоць у нядаўнім мінулым такія спробы навязаць вузкапартыйную ці этнічную канцэпцыю неаднаразова рабілі самі ж апазіцыйныя дзеячы, што прапаведавалі нацыяналізм, ідэі ліцвінскасці і да таго падобныя, альбо замежныя мадэлі лібералізму. тэзіс пра варожасць нацыяналізму з вуснаў Александра Лукашэнкі гучыць ужо дзясяты год. Ён абсалютна не каментуецца ані самім прамоўцам, ані ў дзяржаўных ці незалежных сродках масавай інфармацыі. Ён не ўплывае на рэйтынг прэзідэнта. Выглядае, што па вялікім рахунку гэты тэзіс гучыць як рэч сама сабой зразумелая, Маўляў, сапраўды беларускі нацыяналізм уяўляе пагрозу грамадству але якраз нерацыянальнасць гэтага тэзісу і нязгода з ім прымусіла нас запытацца пра ўсё гэта ў слухачоў радыёвабода. У адказ мы атрымалі дзясяткі нязгодных і нават абураных званкоў, у якіх самая спроба паставіць пытанне пра тое, што гучыць і ўспрымаецца грамадствам на працягу 10 гадоў, была расцэненая ледзьве не як здрада ідэі незалежнасці і дэмакратыі. А вось па пытанні наконт пагрозы нацыяналізму на Беларусі. Скажу так, яно пастаўлена быццам бы не вамі, а зімоўскім ці заметалінам, ці цяперашнім салаўём лукашэнкі шынкаром. Нешта правакацыйнае мне пачулася ў гэтым пытанні. Калі б замест беларускі нацыяналізм было расійскі шавінізм, адказ быў бы адназначны пагроза заўсёды была і ёсць лічу што пытанне радыёстанцыі свабода ці існуе пагроза для грамадства з боку беларускага нацыялізма зневажальная для беларусаў якіх у дзяржаве беларусь каля 80 процентов няма сумневу што большасць слухачоў радыё свабода выдатна ведаюць пра сэнс і значэнне нацыяналізму і пра тую сітуацыю у якой сёння знаходзіцца беларуская культура нацыяналізм і інтэрнацыяналізм какая разница я считаю что нацыяналізм то значит любовь к своей родине любовь к своему народу інтэрнацыяналізм это любовь только к другим а не к сваім то добра раніцу заўсёды нацыяналізм гэта была з'ява якая ратавала родную мову родную зямлю родную культуру родны народ ад іншаземных захопнікаў ад імперскіх шакалаў дык сёння нацыяналізм надо берагчы надо его ратаваць беларускі нацыяналізм нацыяналізм Гэта боская любоў да ўсяго свайго мовы, культуры, зямлі на якой жывеш, людзей на гэтай зямлі. Нацыяналізм гэта павага да сваёй нацыянальнасці, павага да сябе і да людзей іншых нацыянальнасцей. Шкада, што на Беларусі няма нацыяналізму. Беларускі нацыяналізм нікому не пагражае. Яго баяцца толькі расійскія акупанты шавіністы і іх памагатай каля баранцы. Але мяркуючы па рэйтынгах цяперашняй улады ёсць значная частка грамадства, якая падтрымлівае адваротны тэзіс. І калі пазіцыя першых цалкам зразумелая, дык пазіцыя другіх шчыра кажучы не задаюся простым пытанням калі нацыяналізм гэта любоў да свайго дык выходзяць людзі якія выступаюць супраць гэтага альбо не любяць свайго альбо не ведаюць супраць чаго яны выступаюць вось жа у сённяшняй перадачы давайте паспрабуем адказаць на гэтае пытанне у вы слухаеце радыё свабода. Ці ёсць пагроза для грамадства з боку беларускага нацыяналізму. Такое пытанне мінулага тыдня выклікала пратэст нашых слухачоў. Сёння ім слова ў перадачы вострая брама. прыхільнікаў погляду на варожасць беларускага нацыяналізму сярод нашага грамадства нямала. Але на радыё свабода яны тэлефануюць нячаста. Гэтым разам, да прыкладу, было толькі два званкі, і мы зараз іх паслухаем. Вас беспакоіць Віктор Бутто з мінска. Сейчас затрону тяжелую тему национализма, которая разъединяет нацию, выращивая пишущую на русском языке и только небольшой процент граждан на белорусском. Белорусы отучены от своего языка, и больше 80% не в состоянии не только писать, но и говорить на белорусском. Прошу извинения, уважаемые слушатели и журналисты, за мною высказанное, и такое очень не нравится большинству из вас, представляющих меньшинство Белоруссии за пределами государства. Благодарю. Для простых белорусских людей такое понятие, как национализм, вообще не существует. Мне кажется, что белорусы самая интернациональная и миролюбивая нация в мире. Но вот от лидеров оппозиции, подчеркиваю, только от лидеров, таких как Лебедько, Шушкевич, Вечерка, Поздняк, людей, которые рвутся к власти уже десятилетия, опасность белорусского национализма существовала всегда. Все митинги оппозиции, которые возглавляли эти люди, проходили под лозунгом «нет русскому фашизму». В это время молодые люди раздавали листовки, в которых на бело-красно-белом фоне были слова «Беларусь для белорусов» и «Русские. Вокзал Россия». Это ли не национализм в самых худших формах его проявления? Можна было б паспрачацца са слухачом наконт таго, што пратэставаць супраць фашызму з'ява хутчэй станоўчая, чым адмоўная, якім бы той фашызм не быў расейскім ці беларускім, нямецкім ці французскім Нідзе ў гістарычнай хроніцы не знойдзем мы і таго, каб Шушкевіч, вячорка ці пазняк прагалошвалі Беларусь для беларусаў або садзілі расейцаў на чамаданы. Але ў цэлым тое, што сказаў слухач, гэта пазіцыя. І мы паспрабуем зразумець, адкуль яна паходзіць. Для гэтага звернемся зноў да апошняга паслання прэзідэнта вы ж ведаеце што было ў пачатку 90-х калі нацыяналісты прыйшлі да ўлады яны ж перш за ўсё ўлезлі ў сферу адукацыі і пачалі ўсё ламаць і крышыць мы 10 гадоў не можам пераадолець наступствы тых двух-трох гадоў ломкі а пракаментаваць гэты гістарычны эпізод, калі так бы мовіць, нацыяналісты прыйшлі да ўлады, я папрасіў удзельніка падзеяў тагачаснага дэпутата вярховнага савету Сергея Навумчыка. Выглядае, што колішні мой калега па вярхоўным савеце 12 склікання Лукашенко мае на ўвазе перыяд, калі старшынёй вярхоўнага савету з'яўляўся станіслав Шушкевич а БНФ быў прадстаўлены 30 дэпутатамі ў парламенце. Але Шушкевіч адразу ж дыстанцанаваўся ад БНФ, заігрываў з парламенцкай большасцю і заўсёды падкрэсліваў, што ніякай улады ў яго няма. І хутка сапраўды згубіў нават тую ўладу, якую меў. БНФ жа ніколі не быў ва ўладзе. Самая вышэйшая пасада, якую займалі дэпутаты апазіцыі БНФ, гэта старшыня парламенцкай камісіі як садоўскі. Некалькі чалавек як баршэўскі ці трусаў, былі намеснікамі старшыні парламенцкай камісіі. Ну а пры тым фармаце ўзаемаадносінаў заканадаўчай выканаўчай улады, які ўсталяваўся тады, гэтыя пасады няшмат значылі. Да таго ж я нагадаю, што 30 дэпутатаў гэта толькі дзясятая частка складу парламента. Але сапраўды дэпутатам апазіцыі і тым, хто іх падтрымліваў у выканаўчых структурах, усё ж удалося закласці нейкія падмуркі сапраўднай беларускай адукацыі, і цяперашняе пакаленне 20гадовых ведае, што гісторыя Беларусі пачалася не з 17 -го году. Удалося ўнесці нейкі часам істотны карэктыву ў палітыку кнігавыдавецтва. Нагадаем, што менавіта дзяржаўныя выданні друкавалі тады і Арсенневу, і Геніюш, і быкава, і Арлова і Сагановіча. Нас вельмі часта абвінавачвалі тады і абвінавачваюць цяпер, што мы нібыта займаліся сцяжкамі, сімбалямі, мовай ды адукацыі, замест каб займацца эканомікай. Цяпер я шкадую, што насамрэч мы тады больш якраз займаліся менавіта эканомікай, а трэба было, можа быць, выключна адукацыяй і культурай, ды сімбалямі. Напрыклад, дамагчыся перайменавання вуліцаў, каб гэтых ленінных, кіравых, дзяржынскіх ды каліненых разам з суворавымі дэмесніковымі і духу на беларускай зямлі не было. Сергей Навумчык абвяргае тэзіс Александра Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусі нацыяналісты калі-небудзь прыходзілі да ўлады. Сапраўды ніяк не выпадае назваць нацыяналістамі вярхоўны савет, што складаўся пераважна з членаў КПСС і савет міністраў на чале з вячаславам кебічам. Адкуль жа тады гэты вось пасыл пра кепскіх нацыяналістаў пры ўладзе, у які свята верыць значная частка беларускай публікі. Выходзіць, што пасыл гэты трымаецца на хлусні але калі б было сапраўды так нам давялося б сцвярджаць што і значная частка электарату цяперашняй улады таксама утрымліваецца на хлусні бо гаворка не ідзе пра нацыянальную індыферэнтнасць абыякавасць вось што самае істотнае гаворка ідзе якраз пра пазіцыю пра на тое што гэтая частка грамадства падзяляе погляд на беларускі нацыяналізм як на суперную унутрыпалітычную сілу дзясяткі разоў паўтораны лукашэнкам гэты пастулат не мог застацца незаўважаным і даўно склаў частку таго іміджу за які і галасуюць людзі чаму у палітыка папулізму заўсёды ахвотна карыстаецца складанай паліталагічнай тэрміналогіяй як бы мімаходзь і ніколі не ўдаецца ў сутнасць у вытлумачэнне і расшыфроўкі. Так і з нацыяналізмам. Прамоўца не дае сабе працы развіць тэму беларускага нацыяналізму, а толькі кідае гэтае слово ў публіку і зараз жа пераходзіць да нечага іншага. Такім чынам складаны тэрмін, пададзены ў негатыўным кантэксце, гучыць як заклінанне, як нешта містычнае і ад таго больш страшнае, што невядомае. Хутчэй за ўсё мы маем тут справу з класычнай магіяй папулізму, пэўнай формай гіпнозу, бо калі з'яўляюцца падмацаванні варожасці беларускага нацыяналізму, дык гэта ўсё той жа Шушкевіч, які садзіў на чамаданы і выганяў з беларусі расейцаў або пазняк, які ненавідзець усё расійскае. Вось якія яны страшныя нацыяналісты. І гэта з'ядаецца публікай, бо і пра Шушкевіча і пра пазняка прамоўленая абсалютная хлусня чым большая хлусня, як вучыў яшчэ шэф прапаганды трэцяга рэйху, тым хутчэй у яе паверыць натоўп. Было б зусім несправядліва сказаць, што беларусы даверліва купляюцца на прыдуманыя шушкевічавы чамаданы для расейцаў або на прыдуманыя фашыстоўскія злачынствы, якія чыніліся пад бел чырвона-белым сцягам. Беларусы калі купляюцца, дык на аўтарытэт прэзідэнцкай пасады, на аднабаковасць дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі і на тое, што ў нас папросту яшчэ не развіўся такі жанр публічнай палітыкі выкрываць высокага прамоўцу на хлусні. Што да нацыяналізму, дык і вулічныя апытанні нашага радыё і званкі на свабоду зусім адназначна паказваюць, што беларусы выдатна разумеюць сэнс гэтай з'явы і тую ролю, якую нацыяналізм мусіць адыгрываць у грамадстве. ён немец калі поляк то ён поляк калі беларус то беларус то ён националіст ніякай пагрозы на сёння беларускага нацыяналізму на нашай бацькаўшыны не існуе сённяшняя афіцыйная ідэалогія гэта грымучая сумесь расійскага імперскага шавінізму савецкага марксізму ленінізму і практыкі класычнага нацыянальнага сацыялізму адольфа беларускаму грамадству пагражае не беларускі а рускі нацыяналіст нацыяналізму у нас няма і нацыянальнага нічога няма мова зневажаецца культура таксама пагроза расійскага шавінізму існуе на беларусі беларусы ўсё яшчэ у саветах з рассіяй у сэрцах не разумеюць што на э, губляючы сваю вялікую каштоўнасць самую вялікую каштоўнасць мову мы беларусы і знаходзімся ў такім жа брацкім стане і маральным і матэрыяльным пагроза рускага нацыяналізму шматкроць большая чым беларуская таму што значна больш ён агрэсіўны Узяць хаця б тых жа скінхэдаў ці рэнгі ўсе гэта ідзе з рассіі восьось адкуль гэта ідзе каталік у нас паляк православны рускі ты куды куды прапаў люд мой беларускі лукашенко назваў некаторую катэгорыю людзей у беларусі нацыяналістамі і Хай ён растлумачыць, па якіх крытэрыях ён вызначае, што такое нацыяналізм у Беларусі і хто такія нацыяналісты. Я, напрыклад, не ведаю такіх. На сённяшні дзень наше беларускае грамадства яно падобнае на хворага на сніт. Як вядома, сніт это хвароба імунітэт. Так вось нацыяналізм это імунітэт нацыі, а у нас на сённяшні момант гэтага няма. Добрая раніца паважаная свабода. Хачу сказаць некалькі слов наконт нацыяналізма беларуска ці ёсць ён ці не мае о як было б добра каб ён быў але на жаль яго няма к найвялікшаму жалю самого беларускаго нацыяналізму у беларусі нават і з мікроскопам не знойдзеш а вось пагроза фашызму у выглядзе фарсовага лукашэнкаўскага савітізму і расійскаго шавінізму згуртаванага на правінцыйна-хамскай ідэалогіі не толькі рэальная, але і пястуецца з усё найбольшым размахам. Таму штандар беларускага нацыяналізму яшчэ даволі не доўга не будзе ламаць над намі. З павагаю Масенька Гна. Наш нацыяналізм знаходзіцца, мякка кажучы, у заняпадзе. А прычына, на мой погляд, заключаецца ў палітыцы, якую вядзе наша дзяржава. А покуль становішча не зменіцца, нацыяналізм будзе пад пагрозай знішчэння байки про белорусский национализм складают чужинцу русификаторы, выкористовываючи прием серой пропаганды. Яны акцентуют увагу на тем, чего нема, и гэтым отводят увагу громадскости от того, что існуе и погрожало белорусскости. И Филарет, и Лукашенко неодноразово похвалялись, что они служат и клопотятся об народе соседней краины России. У нашей краине есть погроза и великая, а с боку русского национализма, так как основная колька школы газеты у нас русскомовные, телеканалы русскомовные, чиновенство русскомовное, нема белорусскомовной высшей адукации. Так само самая великая церква у нас русская, и это вельми дренно – гэта сапраўды пагроза для суверэнітэту краіны. Хачу сказаць, што толькі здаровы беларускі нацыяналізм дазволіць краіне стаць нармальнай прыстойнай еўрапейскай краінай. Дякую. Вы слухаеце радыё свабода. Ці ёсць пагроза для грамадства з боку беларускага нацыяналізму. Такое пытанне мінулага тыдня выклікала пратэст нашых слухачоў. Сёння ім слова ў перадачы вострая брама. Аднак вернемся да нашага беларускага антынацыяналізму. З'явы унікальнай у сучасным свеце і цалкам ірацыянальнай. Вядома, людзі далёка не заўсёды задумляюцца над такімі пытаннямі, а тым больш гатовыя адстойваць свае перакананні, якія раптоўна сталі супярэчыць дзяржаўнай палітыцы. Цалкам зразумелая пасыўнасць непраціўленства беларускага народу пасля такога доўгага прычэсвання расійскай савецкай грабёнкай. Незразумелае вось гэтае вычуванне пагрозы нацыяналізму, пра што гавораць лукашенко чыноўнікі сродкі масавай інфармацыі а часам і паспалітыя людзі выкінутая з дзяржаўныя палітыкі нацыянальная мова і культура існуюць у апазіцыі тым часам на іх месца у дзяржаўнай палітыцы усталёўваецца іншая ненацыянальная ідэалогія савецкага патрыятызму Найважнейшы пастулат ідэалогіі беларускай дзяржавы патрыятызм. У свеце ведаюць Беларусь як рэспубліку партызанку, а беларусаў як людзей няскораных у барацьбе з нацыскай чумой. Але ж і гэты пастулат трымаецца на няпраўдзе па-першае гаворка ідзе не пра беларускі не пра проста патрыятызм а пра патрыятызм савецкі фасадны па-другое ці сапраўды ў свеце нас ведаюць такімі і калі ведаюць дык з якіх крыніц створаў алеся адамовича васіля быкова і святланы алексеевич якія шырока перакладаліся ў свеце нас ведаюць як людзей што дагэтуль не справіліся на не далі сабе рады з трагедыяй мінулай вайны са сваім камуністычным мінулым і са сваім уласным нацыянальным вобразам незалежнай краіны, са сваім нацыяналізмам. Інакш кажучы, уся беларуская культура апошняга часу наводзіць на выснову пра тое, што беларускі погляд на мінулую вайну радыкальна адрозніваецца ад таго вобразу савецкага патрыятызму, які зноў выстаўляе ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі Александр Лукашенко. Ён абяцае з усёй пышнасцю адзначыць 60-тыя ўгодкі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і не дапусціць ніякіх карэктываў свайго па-сталінску імперскага фасаднага вобразу перамогі. Але што рабіць, калі творы найлепшых майстроў беларускай літаратуры, а да ўсяго і сведкаў вайны, Адамовіча, быкова, адамчыка, брыля, супярэчаць гэтаму сталінскаму фасаду тое што складае сапраўдныя вяршыні нацыянальнай культуры абсалютна не адпавядае таму што прапануе лукашенко і тады ягоная ўлада бярэцца выцясняць за межы публічнага гучання ў беларусі імёны творы і саміх творцаў якія не ўпісваюцца ў ягоную канцэпцыю савецкага патрыятызму Аднак гэта не той выпадак калі хаваць праўду можна доўга рано ці позна людзям давядзецца вяртацца ў каардынаты праўды бо інакш як размаўляць з прадстаўнікамі іншых народаў ды самім жыць у вялікай хлусні немагчыма у